بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سملت سألتم وإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن توزوا رسول الله ولا آتا ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ومقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء للمؤمنين يدنين عليهن <clears throat> يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يورفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها हाणे कुझु आयतूं पढ़ियूं आहिनि सूरत अज़ाब जूं जंहिंमें अज़ा तकलीफ़ हर्ट जी ॻाल्हि आई आहे हाणे पहिरीं पढ़ीसूं आयत अठेतालीह सूरत अज़ाब जी हुन में अलाह ताला फ़रमायो पंहिंजे रसूल पाक सलाह खे त द अज़ा दादा हुननि जी अज़ा खे छॾे ॾे इन मतिलबु हींअर ग़लती न कर उन्हनि जी गुस्सो न कर हुन ते तवजो न कर वक़्तु ईंदो मत त हीअ पहिरीं आयत आहे अञा त हीअ पोइ सैफ आयत जेका आहे तलवार वारी आयत जेका आहे सूरत हज जी जंहिंमें इजाज़त मिले थी पंहिंजे मुदाफ़ियत जी पंहिंजी जंग जी काफ़रनि सां हुन खां अॻु में जी हीअ आयत आहे हुन में जा आहे त द अज़ा हुननि जी अज़ा खे छॾे ॾे मतिलबु त हेॾी गणती न कर जी अज़ा जी हाणे इहा थी अठेतालीह आयत हुन खां पोइ टेवंजाह आयत पढ़ीसूं उन मंझि आयो त रसूल पाक सलाह महिमाननि खे सॾियो आहे पोइ हुते अची माण्हू वेही था रहनि इजाज़त खां सवाइ हुते न अचनि पोइ अॼु खाधो खाइनि त पोइ वरी हलिया वञनि छो जो सभु कंहिंखे कमकारियूं आहिनि इहे आहिनि रसूल पाक सलाह निमाज़ूं ई हू सभई तज़द जूं निमाज़ूं ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि मतिलबु त इन करे ऐं पंहिंजो ॿिया माण्हू अचनि था पोइ कचहरी में लॻी था वञनि हलिया पोइ माण्हू खाए था वरी हलियो वञे इन मि ॿ दफ़ा टे दफ़ा ज़िक्र आयो अज़ा जो अज़ीत जो त रसूल पाक सलाहु तव्हांखे नथो हया जे करे चई सघे पर अलाह ताला हया नथो करे हिन ॻाल्हि मज़ जो मतिलबु त शर्म जी ॻाल्हि न आहे या हक़ जी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां खाओ खाधो खाओ ऐं पर हलिया वञो पंहिंजे घरनि में पाणी हिजाब जी ॻाल्हि हिते आई त हिजाब जेको आहे सो करियो जॾहिं पुछो रसूल पाक सलाह जे घर वारनि खां का त पोइ भई वराए हिजाब पुछो यार क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हिन में हिन आयतुनि में वॾी आयत आहे हिन आयत में सभु ॻाल्हियूं अची वियूं घणियूं ॻाल्हियूं अची वियूं हाणे इन में इहो फ़रमायो वियो त हिजाब जे पोयां पुछो हुननि खां जेको पुछिणो अथव ज़ालिखुम लेखुलू वेखुम तव्हांजे कलबनि जे लाइ ऐं उन्हनि जे यानी अची वई त तव्हांखे न जुगाए न त रसूल पाकम खे सां त हुनजे वफ़ात करण खां पोइ को तव्हां मुंहिंजा निकाह करे सघे थो हिन खां अॻु में आयत अची वई जंहिंमें हो त रसूल पाक सलाहु जो आज़वादु जेके आहिनि तव्हां जूं उमहात आहिनि तव्हां जूं महिरूं आहिनि अलाह आयत बि अची वई त पीउ रसूल सलाहु कंहिंजो मर्द जो पीउ कोन्हे को हाणे त हीउ पीउ कोन्हे माना त गाइड आहे नबी आहे ऐं होॾां जेको हुन जूं घर वारियूं आहिनि हितां जूं माइरूं आहिनि हाणे हिते अची वियो त तव्हां हुननि सां निकाह नथा करे सघो अबदन अबद अबद अन की हू हू इन ज़ाल आहे इहा ॻाल्हि वॾी अज़ीम आहे वॾी आहे वॾी हैसियत वारी आहे जो माण्हू को ख़्वाहिश रखे अहिड़ो माण्हू हो हिकिड़ो पंहिंजो क्रेशन में जंहिं अहिड़ी का ॻाल्हि पंहिंजे ख़्याल में आंदी या वात मञा कढी त जॾहिं रसूल पाक सलाह गुज़ारे वेंदो जॾहिं गुज़ारणु त हक़ु आहे पर हक़ु आहे मौत अचिणो आहे त जॾहिं हीउ गुज़ारे वेंदो त आऊं जहिड़ो वेठो हूंदुसि हुनजो के ख़्यालु हो पोइ ख़बर न आहे ख़ुदा खे त अॻु में मरी वियो या पोइ मूंखे ख़बर न आहे पर बहरहाल पोइ आऊं हुनजे फलाणी अज़वाज मुतहरात तहरात फलाणीअ सां ऐं शादी कंदुसि अलाह क़वत मतिलबु त हुनजे ख़्यालु हुनजे ज़हन में आयो हाणे इहा ॻाल्हि जेका असां अॻु में अर्ज़ु कईसूं त नबी अलाम जेके आहिनि उन्हनि जी अज़वाज सां हीअ अलाह ताला जी ग़ैरत ऐं इस्मत जेका फति जो जेको आहे उसूल हुन में नबी पाक जे ज़ालुनि सां को ॿियो शादी न कंदो हुन अॻु में जेकॾहिं शादी हुनजी थियल आहे जीअं ख़दीजा ताला न या फरान फरान आज़वाज़ मतिलबु सभई जेके बि हुयूं अॻु में ई मनकुआ मतिलबु त बेवाहूं हुयूं या छा हुयूं पर सिर्फ़ु हिकु हज़रत आशा रज़ी अला ताला अन बाखिरा हुई कुंवारी हुई उहे सभई हुयूं पर पोइ जे शादी रफ़सूल पाकिस्तान सां कयूं त पोइ उन खां पोइ शादी ॿिए कंहिं मर्द सां नथो नथी करे सघे का बि ऐं इन ई नमूने सां अॻु में जेके नबी गुज़रिया हज़रत इब्राहिम अल हज़रत नूह अल इस्लाम खे हज़रत लूत अल इस्लाम खे हज़रत मूसा अल इस्लाम खे हज़रत जेके बि दाऊद अल इस्लाम हज़रत इस्लमा अल इस्लाम त हुननि जे अज़वाज़ मुतार सां कंहिं ॿिए मर्द वरी शादी न कई इन करे जो हुन में फितनो इहो आहे जो उहो माण्हू चवंदो त आउं बि नबी आहियां पाण सो नबीअ खां मथे आहियां ऐं छो जो हाणे आख़िरी त ऐं आहियां हिन जो मां माईअ जो मुड़ुसु जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां इहो फितनो थींदो हिकिड़ो वॾो पंहिंजो उमत मंझि हिन करे अॻियुनि पैगम्बरनि खे बि हिन ॻाल्हि जी माना हुई ऐं मतिलबु त उहो कोन्ह थियो अलाह ताला अहिड़ो नमूनो रखियो जीअं हाणे मसलनि मिसाल ॾिनोसीं में वियो त हज़रत नूह अल इस्लाम जी हिकिड़ी घरवारी पोइ हिते रहिजी वई पर पोइ उहा गुज़ारे वई मतिलबु त जीअं तूफ़ान आयो हुन मंझि वई हलियो आहे हुन वरी का ॿी शादी कोन कई अहिड़े नमूने सां हज़रत लूत अल जी जेका घरवारी हुई पोइ हिते रहिजी वई उहो सॼो मुल्क जेको आहे सो तउबाला थी वियो सभु माण्हू मरी विया हुते जेके बाक़ी रहिया उहो उन मतिलबु ॿी का शादी कोन कई हाणे हीअ जेके हुयूं सूरत तहरी में उन्हनि ॿिन्ही जो ज़िक्र अचे थो त हाणे अहिड़े नमूने सां हीअ रियातूं अचनि थियूं ॿियो हिन में ख़ासि जेको आहे सो ज़िक्र अचे थो <clears throat> त हज़रत मूसा अल जीअं क़ौम वांगुरु न थियो जंहिं जन अज़ियत ॾिनी पंहिंजे नबी खे पाण उनजो ज़िक्र जेको आहे हिते बि अचे अचे थो हिन सूरत अज़ाब में ऐं हुन ज़िक्र वरी सूरत सफ़ में अचे थो सूरत सफ़ जेका आहे एकहठि नंबर सूरत आहे हाणे असां ॾिसूं त इन मज़े हिकिड़ो त अज़ियत जो जेका माना आहे छा आहे ऐं कहिड़े कहिड़े क़िस्म जूं अज़ियतूं जेके आहिनि से मिली सघनि थियूं माण्हू खे फिज़िकल मर्द खे औरत खे कहिड़ियूं कहिड़ियूं मतिलबु मोमिननि खे काफ़रनि खे नबीअनि खे रसूल पाक सलासम खे क़ुर शरीफ़ में जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म अजीत जो लफ़्ज़ मुख़्तलिफ़ में मार्फॉलॉजिकल फॉर्म्स में मतिलबु मार्फॉलॉजिकल फॉर्म माना लफ़्ज़ जो को रूट थी थिए आज़ा अल अलफ़ ज़ाल या हुन मां कॾहिं यूज़ी आहे कॾहिं यूज़ीन आहे कॾहिं फलाण आहे हुन त त अहिड़े नमूने सां जेके फॉर्म्स आहिनि उनखे जेको मार्फॉलॉजिकल फॉर्म्स त उहे जेके आहिनि से चोवीह दफ़ा इस्तेमालु थियनि था उन्हनि जे पोयां लॻण सां ख़बर पवंदी त कहिड़े कहिड़े क़िस्म जी अज़ियत थी सघे थी हाणे हिकिड़ी आहे आयत नंबर हिकु सौ छहानवे सूरत बखर में जंहिंमें हज जो ज़िक्र आहे अतिमुल हज वल उमर हजला फ़ैन ओसर तुम मिनल हदी हदी क़ुर्बानी जेका पेशकबी भला न कुड़ायो जेसिताईं ताईं क़ुर्बानी पंहिंजी जाइ ते पहुची वञे क़ुर्बानी क़ुर्बानी थी वञे हुन खां पोइ तव्हांखे मथो कुड़ाइणो आहे फफ़िदियतुनि मिन सिया मिन ओ सदकिन नुस्क हाणे हिकिड़ो ज़िक्र इहो आयो त जेकॾहिं को माण्हू बीमार आहे कंहिं नमूने जो हुन मथे में जूं पियो मथे में की जीड़ा पइजी विया आहिनि मसूर थी वियो अथसि छा छा थियो आहे ऐं हू चए थो मूंखे ऐं मथो कुराइणो आहे मुंहिंजे लाइ ख़बर नाहे पहुती हल अॼुकल्ह जेको ज़माने में थिए थो हज ते वञी माण्हू वञनि था असां बि वियासीं असांजो हिकिड़ो दोस्त बि ईंदो आहे हर रोज़ु उहा ॻाल्हि कंदो आहे मुंहिंजो मथो खाई वियो हलियो उहो चवंदो आहे त मूं फलाणे माण्हू खे ॾिना पैसा हुन फलाणे माण्हू खे ॾिना मूंखे ख़बर कोन्हे मुंहिंजो केॾी महिल हू जेको आहे सो हुन हदीअ जेका क़ुर्बानी जेका कई इन करे आऊं बसि हीअं थी विसलो हूअं थी विसलो हाणे वञा हुते वञिजे थो हज़ारे लखे माण्हू था ॾियनि पैसा हाणे हू हुते आहे जेको हुन ते उहो त क़ुर्बान कोन्ह कंदो उहो लिखी थो ॾिए तव्हांखे तव्हां ॾहें बजे की पंद्रहें बजे की सोरहें बजे की फलाणे बजे तव्हांजी क़ुर्बानी थींदी हाणे ख़ुदा खे ख़बर आहे उहा हुते क़ुर्बानी केॾांहि थी अॻे माण्हू थोरो थोरा हूंदा हुआ थोरा माण्हू कुर्बानी कंदा हुआ वञी पहुचंदा हुआ पंहिंजो हाणे पाण ई क़बान कंदा हथ सां रसूल पाकिस पाण कयो ॿियनि माण्हू पाण कंदा हुआ हाणे हिते त जेको आहे मशीनूं थियूं कनि हाणे था कनि छा था कनि ख़बर न आयासीं त कॾहिं वियासीं कोन पर पाकिस्तानी पंहिंजो अहिड़ा हिरियल हूंदा आहिनि जो वञी टंग खणी ईंदा आहिनि बाह खणी ईंदा आहिनि हुननि हदीअ जी पंहिंजे क़ुर्बानीअ जी पोइ त ॾींदा आहिनि बाह पंहिंजो तंबू सड़ी वेंदा आहिनि हलिया पोइ हाणे हुननि घणी मना कई वरी तंबू न साड़ियो ख़राबु थो थिए चारि सौ माण्हू मरी विया फलाणे साल फलाणे साल हेतिरा बहरहाल पोइ इहा ॻाल्हि आहे हिते मुख़्तसिर करियां त हाणे उहा ख़बर नथी पए भई केॾीमहिल कुर्बानी थींदी पोइ हाणे छा कजे पोइ हाणे करे हिते अलाह ताला फ़रमायो आहे त पोइ फिदीअ ॾियो या श्याम रोज़ो रखो या सदको ॾियो या पंहिंजो वर वराए नुस्ख़ कयो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी हिन आयत नंबर हिकु सौ छहानवे में पर इन में ज़िक्र आयो अज़ा जो जे अज़ा आहे माना मथे जो सूरु आहे मथे में जूं आहिनि मथे में का तकलीफ़ आहे त इन में जेको आहे सो इहे नमूनो करे सघिजे थो हाणे हिन खां पोइ अचे थी आयत ॿ सौ ॿावीह नंबर आयत आहे यस सलून कनिल महीद हैज़ जे मुत पुछनि था तव्हां महीद जे मुत पुछनि था कुलहू अज़न निसार फिल महीद पोइ महीद खां महीद जे ज़माने में मेंस जे ज़माने में औरतुनि जे वेझो न वञो छो जो अज़ा आहे तकलीफ़ आहे भई सलून कनिल महीद कुलहू निसार फिल महीद ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين हाणे हिन में आहे त तव्हांखां पुछनि था रसूल पाक साहब वही जे मुतालिक़ हैज़ जे मुतालिक़ हू चओ त इहो अज़ा आहे पोइ हुनखे पासो करियो पंहिंजे औरतुनि खां हुन ज़माने मंझि ऐं हुनजे वेझो न वञो वेझो न वञो माना भले हुन सां गॾु सुता पिया हुजो पर हुन सां मतिलबु त بيك هركتنا تيفل تقربوهن حتى या त हौर न जेसिताईं तोहरु तोहर जी हालति न थिए पाकाई जी हालति न थिए माना हैस ख़तमु थिए वेंजे तंहिंखां पोइ फैज़ा त तहार न जॾहिं हू पाक थियनि हुन न पोइ हुननि वटि अञो जहिड़े नमूने सां हैज़ अमरकुला जहिड़े नमूने अलाह ताला तव्हांखे हुकुम कयो आहे हिन लाइ इहो हिबु त उहा मुत तरीन हा इहो ॿियो क़िस्म जो अज़ा आहे तकलीफ़ आहे यानी हैज़ अज़ा आहे जेका औरतुनि लाइ ख़ुशूसनि आहे नफ़ास वग़ैरह इहा तकलीफ़ आहे हिन करे इहो इहो थियो हू मर्दनि ऐं औरतुनि मतिलबु औरतूं मथो कोन कुड़ाईंदियूं आहिनि घणो करे जो मथे जो रुॻो चग कटींदियूं आहिनि छा कंदियूं आहिनि पंहिंजो हुन में हाणे हीअ ॿी थी हाणे हुन खां पोइ टे आयतूं अचनि थियूं सूरत बकरा में जेके टई इनफाक़ सां यानी सदिके सां ॾियण सां वास्तो आहे ऐं टिनी जो मतिलबु साॻियो आहे हिकिड़े नमूने जो त पंहिंजो मन ऐं अज़ा तक यानी कंहिंखे ॾियो था वरी थोरो था करियो वरी हुन ते तकलीफ़ था करियो थोरो ॾिए यानी कंहिंखे माण्हू उहो ॾिए पंज रुपिया की ॾह रुपिया की सौ रुपिया की हज़ार रुपिया की केतिरो बि लखु रुपिया भले पर पोइ वरी वेठो ॻाए जे मूं तोखे एतिरो ॾिनो मूं तोखे एतिरो ॾिनो हुनखे ख़्वार करे जिते किथे हुन पे हुन वटि हिन वटि वरी जिते किथे हुनखे ससु आहे त मूं तोखे ॾिना कोन मूं तोखे ॾिना कोन अड़े बि न पपा हथु विसलियो तोखां पंज रुपिया मूं वरिता की ॾह रुपिया वरिता हाणे त मुसीबती वई मुंहिंजी सॼे मुल्क में ख़्वार करे मारियो अथई जिते किथे बि ॻाल्हि इहा करी चोन खे एतिरा ॾिना मूं हिनखे हेतिरा ॾिना हाणे इहा थी हिकिड़ी मन यानी को अहसान करणु थोरो करणु भई तो ॾिनो अलाह जे लाइ ॾिनो अलाह तोखे अवज़ ॾींदो आख़िरत में तोखे जे इहो ख़्यालु आहे न हाणे तो अहिड़ो ॻा <clears throat> सॼो ॾींहुं मथो खाई हिते किथे हुनखे ख्वार ख़राबु कर हिते खे चओ मूं त हिनखे ॾिनो मूं त हिनखे जुती बि ॾिनी मूं त हिनखे पादर ॾिनो मूं त हिनखे फलाण ॾिनो अड़े मतिलबु मुसीबत फासी वियो हलियो माण्हू हाणे केॾांहुं वञे हाणे इहो थियो मनु अहसान करणु ऐं अज़ा तकलीफ़ वारी ॻाल्हि त अलाह ताली इहो इहे जेके आयतूं आहिनि ॿ सौ एकहठि ॿ सौ ॿाहठि ॿ सौ टेहठि हिननि टिन्ही में जेको आहे ज़िक्र कयो आहे मन ऐं अज़ा मन ऐं अज़ा जी <clears throat> हीअ आयत आहे ॿ सौ ॿाहठि الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون सुमला युथ बिऊनमा अन फ़ख़ु मन वला अज़ा जेके ॾियनि था ऐं पोइ वरी पोयां हुननि जे अहसान ऐं तकलीफ़ वार नथा ॾियनि अजर लोम अजमर बिम भला ख़ौफ़ न भला इहा लाइ वॾो अजरु आहे हुनखे को ख़ौफ़ कोन आहे ॿ सौ ॿाहठि थी हुन खां पोइ वरी ॿी आया थी कौलुनि आरूफ़ुनि मफ़रतुनि ख़ैरुनि में सदकतुनि यता अज़ा सुठो सुहिणो कौल ऐं बख़्श करणु इहो सुठो आहे वधीक सदको ॾियण खां उन उन जे जेको तक तकलीफ़ वारो थिए वञी पोइ वरी वेठो हुनखे चए भई हीअं थियो हूअं थियो या ॿ सौ टेहठि आयल थी वरी ॿ सौ चोहठि आया था या ला तुब सदका ते कुम बिल मन वल अज़ा पंहिंजा सदका बातिल न करियो इन अहसान जिताइण सां ऐं अज़ियत ॾियण सां कलदी युनफ़िक रिया अनास इहो ईअं आहे जो माण्हू माण्हुनि खे को ॾेखारण जे लाइ ऐं माण्हू पंहिंजी शुहरत करण जे लाइ असीं मूं हुनखे पैसा ॾिना मूं हुनखे ॾिना रिया अनास जे लाइ माण्हू करे थो इहो जेको इनफाक जेको आहे सो अलाह ताल क़बूल न आहे ऐं पंहिंजा बातिल न करियो सदक बातिल माना पंहिंजा ज़ाया न करियो अजाया वञनि हलिया भला इहो बिला वलो मिला जेके अहिड़े माण्हू उहे कंदा जेके रियाज जे लाइ कंदा ऐं जेके अलाह में जिन जो ईमान न हूंदो ऐं जेके आख़िर ते ईमान रखंदा हूंदा उहे वेठा ईअं माण्हुनि खे जिताईंदा अहसान कंदा अहसान कंदा बाबा हीउ मूं कयो हीअ मूं कयो हीअ करे न फासजी वियासीं मबा तो मां फसल हू फ़सल हू कमिसल सफ़ोन उनजो अहिड़ो मिसाल आहे की अले थुराब हिकिड़ो पथर आहे हुन ते मिठी लॻी पई आहे मथां फसाब हू वाबिलुनि पोइ हुन ते मींहं थो पवे फ़तरक हू सलदा ला यकू न ला शहीन कसबू फाण जीअं मींहं जो पियो कतरो को दो थोरो दाणो त सॼो मिटी हली वई हुन में जेको ॿिज पोखियो त वियो हलियो हाणे मतिलबु त इहो ईअं थियो बातिल थियणु पंहिंजे सदकनि जो अलाह अला इहा दिलि क़ौम मतिलबु काफ़री अल्ला ताला हिदायत नथो करे काफ़रनि जे क़ौम खे हाणे इहे थियूं आयतूं सूरत बकर में पंज आयतूं जेके मन ऐं अज़ा जे मुतलिक़ हाणे सूरत आल इमरान में अलाह ताला फ़रमायो त कुंतुम ख़ैर उम्मतिन लिन्नास تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله तव्हां बहितरीनु उमत आहियो सुठी उमत आहे सभिनी खां जेका इंसान ज़ाति लाइ मोकिलियूं वयूं जेके क़ौमूं तव्हां खां अॻु में पोइ जेके मोकिलियूं वेंदियूं कुन तुम ख़ैर उमतिन ॾिनास तामरून छा था छो तव्हां बहितर आहियो जो तामरून बिल मारूफ़ मारूफ़ जी ॻाल्हि करियो अमर करियो था ऐं तनहौन मुनखर बुशराइन खां मना करियो था ولو तो मिनून बिला अला ताला में ईमान रखो था भलो ईमान आन हा तो भलो नथा मोमिनून हुन में के मोमिन आहिनि ईमान अहल किताब ज अक्सर اکثر फ़ासिकूनि अक्सर उन जा फासका हाणे जेका अचे थी आयत त जेके काफ़र केतिरो बि छा बि करे छॾनि तव्हांखे को नुक़सानु नथा पहुचाए सघनि हाणे जेको आहे फलाणो माण्हू हींअर बादशाह थियो आहे पाण ई वेठो हाणे पंहिंजो मुंहुं कारो करे अलाए छा थो वेठो चवे सॼी मुल्क जेका हैरान आहे परेशान आहे खिली खिली खैरी खैरी खैरी थी पई आहे जीअं सिंधी में चइबो आहे वॾा माण्हू चवंदो आहे अॼु छा चवंदो अॼु छा चवंदो सभिनी जो तवजो हिन पासे आहे त रूख में इलाह अज़ब हू को तव्हांखे नुक़सानु था पहुचाए सघनि सवाइ हिन जो थोरी अज़त ॾियनि तव्हांखे पोइ जेकॾहिं तव्हां सां विढ़ंदा त पुठियां पेर ॾेई भॼंदा हाणे ॾिसो हींअर जेके पंद्रहं सत्रहं साल जेके थिया आहिनि या यारहं सेप्टेंबर खां वठी इहो मस मुसीबत जेका धरती ते आई आहे पर ही जिते किथे नाकाम थिया आहिनि अलाह जे हुकुम सां जिते किथे पोयां पेर कया अथनि अफ़गानिस्तान में धूल पातऊं बूथ में पंहिंजे इराक में मोशराक खाधाऊं अञा पेपर बीठा आहिनि सीरिया में जेको आहे सो मुंहुं कारो थियो सभिनी जो ऐं कुझु कोन करे सघिया लिबिया में जेको आहे सो तबाह बर्बादी कयूं पर अलाह हुननि खे मतिलबु ॿियनि ते मुलविस थियण थियणु ॾिनो अज़ा सुमला हुनजी को मदद करण वारो कोन हूंदो हाणे हींअर जेको आहे पसरियूं पधरियूं करे हीउ जेको आयो आहे हींअर इहो ट्रम्प जेको आहे सो मतिलबु त उर्दू जो शहरु आहे पंहिंजो त फ़क़ीह हे बीन से वो रिंदे बाद खार अच्छा निकल जाती हो जिसके मुंह से सची बात मस्ती में हाणे मस्ती में ई सचियूं ॻाल्हियूं एॾो करे सभिनी खे चए थो हाणे तईं कूड़ आयो सी एन एन जेको आहे सो कूड़ो आहे बी बी सी जेको आहे सो कूड़ो आहे फॉक्स जेको आहे सो कूड़ो आहे सभिनी खे हेॾो चवे हाणे असीं त इहो वीहनि साल खां चऊं पिया भेण सां असां केरु ॿुधण वारो तयारु ई कोन हो हाणे हीअ बूथ में हणनि थो चई सभु कूड़ आयो कूड़ियूं ख़बरूं था ॾियो कूड़ियूं ख़बरूं था ठाहियो हाणे पंहिंजो माण्हू अथनि जेको चए पियो घटि में घटि एतिरो त हू सचु चवे थो पर हाणे ॿियो जेको कमकारु करण वारो आहे उहो अलाह ताला हिन खे इहो ॾिनो आहे पंहिंजो हिकिड़ो असां असाइनमेंट त इहो सभिनी खे वाखो करे सभिनी खे पधिरो करे सभिनी खे एक्सपोज़ करे इहो हिननि जो हींअर थियो आहे हाणे आउं इन ॻाल्हि खे छॾियां थो इहा आयत हुई हिकु सौ यारहीं सूरत आल इमरान जी हुन खां पोइ ॿिए हंधि वरी जेको सूरत आल इमरान मंझि अलाह ताला ज़िक्र कयो आहे अज़ा जो उहो आहे पंहिंजो हिकु सौ छहासी आयत आहे हुन मंझि किताब मिन ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور अलाह ताला फरमाए थो त तव्हांजे मालनि में ऐं तव्हांजे नफ़्सनि मंझि अलाह ताला तव्हां खां इम्तिहान वरितो तव्हां इम्तिहान वरिता वेंदव मजहूल आहे पैसो स्ट्रक्चर आहे लतुबला उन तव्हां खां इम्तिहान वरितो वेंदो पंहिंजे फाफ़ीअ मालिकुम फुसिकुम भले तस्मा उन मिन लज़ीन उतुल किताब मिन क़बलकुम ऐं तव्हांखे ॿुधणो पवंदो जेके जिन खे अॻु में किताब ॾिनो वियो आहे तव्हांखां अॻु में उन्हनि वटां तमामु ख़राबु ॻाल्हियूं जेके मुशिक जेके आहिनि उन वटां अज़न कसीर आहे तव्हां ते अज़ियत ईंदी ऐं तमामु तकलीफ़ वारियूं ॻाल्हियूं हू तव्हांखे चवंदा केतिरियूं तकलीफ़ वारियूं ॻाल्हियूं हिननि हेतिरा साल ई चयो आहे हाणे अलाह ताला पुॻो अथनि जिते किथे वठ में आहिनि जिते किथे अञा फ्रांस वारा मुसीबत में आहिनि उहे बि चारली अबदू ऐं धूड़ में महण सां कार्टून ठाहियूं त छा थो कयूं हाणे ॾियो मोह आहे मुसीबत में आयो सॼो मुल्क सॼो ॿरे पियो बाहि लॻी पई आहे हेॾा ऑस्ट्रेलिया में बाहियूं लॻियूं पियूं आहिनि हेॾा हिते जेको आहे असांजे मुल्क में बाहियूं लॻियूं पियूं आहिनि हेॾा हिन पासे डिलूज थो अचे हुन पासे बाहि थी अचे हुन पासे कैलिफोर्निया में इहो जेको डैम किरे थो भेण सां छा थो थिए हला छा थो थिएनोल किताबु मिनल लज़ीन अशरकीर आहे तमामु घणी अज़ीत तमामु घणी तकलीफ़ जेका असां तव्हां पाईंदो तव्हांखे इम्तिहान वरितो ईंदो मुस्लमान मोमिननि जो इम्तिहान आहे वन तस्बीरूं पर जेकॾहिं सब्रु कंदव व ऐं जेकॾहिं तखवा अख़्तियारु कंदव फैन ज़ालिख मिन अज़मिल उमूर इहा बेशक वॾी कामयाबी आहे कामयाबी वारी ॻाल्हि आहे इहा तमामु कारियूं कामयाबी वारो हुकुम आहे अहिड़ो क़िस्म जी आयत आहे हिकु सौ छहासी नंबर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 عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا पोइ जन इज़त कई वोखरिजू ऐं कढिया विया मुल्क मञा पंहिंजे शहरनि मञा मिन दियारहिम संदन घरनि मञा व उज़ू फी सबीली ऐं जिन खे अज़ियत मिली अल्लाह ताला ॾिनी अज़ियत ॾिनी वई सबीली मुंहिंजे रस्ते में अल्लाह ताल फ़रमायो मुंहिंजे रस्ते में व कातलू व कुथिलूं जिन पोइ जंग बि खई ऐं जेके मारिया विया जेको बि सई आत हिम त असां उन्हनि जा बुछड़ायूं जेके ख़राब ख़ताऊं जेके गुनाह आहिनि से असीं मिटाए छॾींदासूं उहो कफ़िरन कफ़र कफ़र जी माना मिटाए खे दाख़िल कयो वेंदो जंहिंजे हेठां या हिकु सौ पंजानवे पंजानवे आयत आहे हाणे इनमें आज़ादी जी ॻाल्हि आहे जिन खे इज़त ॾिनी वञे थी पंहिंजे मुल्क में मुल्क मां कढिया वञनि था माण्हू हिजरत कनि था पाण रसूल पाक साहिब जी हिजरत जो ज़मानो जेको आहे उहा ॿी ॻाल्हि आहे त भई हफ्श में विया हिन जो ज़िक्र कयोसीं उनखां पोइ मदीने में विया उनखां पोइ पखिड़ियासीं दुनिया में अलाह ताला हुननि खे मोकिलियो पंहिंजे दीन पखिड़ण जे लाइ इहो सभु हिजरत आहे ऐं पोइ असांजे ज़माने में बि हिजरतूं थियनि पियूं पर पोइ हाणे असां वटि मुहाजरु आया पर असां मुसीबत करे ॾिनो असांजे लाइ सॼो मुल्क ॿेड़ो ॿेड़ो सां मुती वठी छॾी अथऊं पर इहो हिजरत जेका छा ॿी आहे हू हिजरत जेका छा ॿी आहे हाणे अलाह पंहिंजी वक़फ़त रखे हाणे इहे थियूं पंहिंजो हिजरत थियूं ॻाल्हियूं सूरत आल इमरान ताईं